Belə olsanız, həm bu həyatda, həm ahirət həyatında nicat tapanlardan, uğur qazananlardan olacaqsınız. Mən sizə Quran-ı kərimdən bir ayə oxuyacaqım. Onun həm ərəbcəsinə, həm də tərcüməsinə diqqət və qulaq asın. Ərəbcə baxın, görün, bu ayə nədir səslənir? Ayə Fəth surəsinin 29-cu ayəsidir. Allah subhanət buyurur, Muhammedur Rasulullah وَالَّذِينَ مَعَهُ أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شفعه فآذره فاستغلب فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما Muhammed Allahın elçisidir. Onunla birlikte olan müminler kafirlere karşı sert, öz aralarında isə bir-birlərinə mərhəmətlidir. Sən onları ruku edən, səcdiyə qapanan, Allahdan lütf və razılıq diləyən görərsən. Əsl müminin, sahabələrin və onlardan sonra gələnlərin vəhvidir. Onlara məxsus olan xüsusiyyətlərdir. Ruku edər, səcdə edər və ibadətində, yalvarışlarında Allahdan lütf və razılıq diləyir. Əgər adam namaz qılmırsa, ona necə mümin deyə bilərik? Ruku səcdə etmirsə, ona necə Peyğəmbərin və sahabənin yolunu tutub gedən adam deyə bilərik. Müsəlman ola bilər zahirən, ancaq mömin deməyə ona adamın dili gəlmir. Mömin Allah qarşısında əyilməlidir. Allahdan bağışlanma, razılıq diləməlidir. Ayənin ardı gəlir. Əlamətləri isə üzlərində olan səcdə edilir. Üzlərində olan səcdə edilir, yəni üzlərində olan nur. Baxanda möminin üzündən bilirsən ki, bu mömindir. Mərdimazar görəndə də bilirsən ki, o adam mərdimazar fitnəkar. Gəlbi üzünə vurur. Bu, onların Tövratdakı vəsfidir. Tövratda da möminlər bu cür vəsfdir. Ruku edər, səcdiyə qapanar, Allahdan lütf və razılığını diləyərlər. İncildə isə onlar elə bir əkin kimi vəsf olunurlar ki, bu əkin cüzərkisini üzə çıxarıb, onu qüvvətləndirmiş, O da getdikcə qalınlaşıb, gövdəsi üstündə şax duraq, həkimçiləri heyran etmişdir. Necə ki, bir toxum əkirsən, əvvəlcə zoğ çıxır, yavaş-yavaş qalxır, gövdəsi qalınlaşır, möhkəmlənir, sonra bəhrə verir. Mömin deyilər. Əvvəlcə ona hidayət gəlir, imana gəlir, İslamı qəbul edir. Yavaş-yavaş bu dində elə möhkəmlənir ki, ondan sonra onu heç kəs əyə bilmir və bəhrə verir. Digərlərini də bu dinə dəvət edir. Allah müminlərin sayını artırır, özlərini də qüvvətləndirir ki, kafirləri qəzəbləndirsin. Allah onunla iman gətirib, yaxşı işlər görənlərə bağışlanma və böyük mükafat verilmişdir. Bu ayə açıq aydın kimlərə aiddir? Sahabələrə. Sahabələr bu cür insanlar olur. Bu vəsflər onlarda olur. Onlardan sonra gəlib onların yolunu tutub girənlər də həmçinin. Bu ayə onlara dairdir. Sahabələr bu arada Peyğəmbər s.ə.v-in hədisində gözəl sözlər deyilir. Bu hədisi bəlkə də bir çoxunuz birinci dəfə deyirsiniz. Bu, burada radiyallahu rəvayət edir ki, bir dəfə biz Peyğəmbər s.ə.v-lə birgə məğrib namazını qıldıq Sonra bir-birimizə bəlkə oturaq işə namazını gözləyək dedik və oturub namazı gözlədik. Bu əsnada Peyğəmbər s.ə.v bizim yanımıza gəlib dedi, bayaqdan buradasınız. Dedi, ya Rasulullah, biz səninlə məğrib namazını qıldıqdan sonra dedik, bəlkə oturub işə namazını da gözləyək. İşə namazını da səninlə bir yerdə qılaq. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara düz eləmsiniz dedi. Sonra başını göğe kaldırdı. Ve belə buyurdu. Dikkat edin. Ulduzlar səmanı qoruyurlar. Onlar səfələnəcəyi zaman göy parçalanacaq. Yəni, qiyamət qopacaq. Mən də sahabelerimi qoruyuram. Yəni, qoymuram ki, onların arasına ədavət düşsün, bir-birlərinə nifrət etsinlər. Mən dünyadan köçdükdən sonra onların arasına ixtilaf düşəcək. Sahabələrin də ümmətini qoruyurlar. Yəni, onları bidətlərdən və dində olan yeniliklərdən çəkindirir. İslamı olduğu kimi onlara öyrədirlər. Onlar dünyadan köçdükdən sonra sonraki nəsillər bu dini təhrif edəcək. Bu hədis bu dinin yayılmasında sahabələrin olduqca böyük rolu olduğunu göstərir. Həmçinin sahabələrin nə dərəcədə fəzilətli insanlar olduğuna dəvalət edir. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh bu xüsusda görür nə gözəl sözlər söyləyir. Demişdir ki, Allah öz qullarının qəlblərinə nəzər saldı və onların qəlbləri arasında Məhəmməd sallallahu aleyhi və sələmin qəlbinin ən xeyirli qəlb olduğuna qərar verdi. Sonra da onu seçib bütün bəşəriyyətə elçi göndərdi. Sonra yenə qullarının qəlbinə nəzər saldı. Və onların qəlbləri arasında Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələrinin qəlbinin xeyirli qəlbi olduğuna qərar verdi. Sonra onları öz Peyğəmbərinin dostu və sirdaşı etdi. Onlar din uğrunda Allahın Peyğəmbəri ilə bir vuruşdular. Odur ki, sahabələr nəyi yaxşı hesab etmişlərsə yaxşı, nəyi pis hesab etmişlərsə pis hesab olunurlar. Bugün mən sizə o sahabələrdən biri Musab İbn-i Umeyr radiyallahu anh barəbə başlayalım. Musab İbn-i Umeyr, İbn-i Haşim, İbn-i Abdümənət, İbn-i Abdüddəb, İbn-i Qusey, İbn-i Kiləb, İbn-i Murra Əl-Qurahim. Bu şəcərəni deməkdə məqsədim odur ki, bu sahabə Peyğəmbər s.ə.v-in qohumu idi. Peyğəmbər s.ə.v-in də babaları həmin bu insanlardır. Bu sahabə İslamı ilk əvvəl qəbul edənlərdəndir. Müsəlman olmaqdan əvvəl valideynləri onu çox sevir. Ona istədiklərini alır. Onun naz nimət içində saxlayırlar. Məkkə cavanlarının ən zəngini, ən yaraşıqlısı, ən əxlaqlısı idi. Anası ona libasın ən gözəlini, ayaqqabının ən bahalısını geyindirər, ona hər şeyin ən yaxşısını alardı. Bu adam bədəninə, paltarına o qədər ətir vurardı ki, uzaqdan o ətirin iyi hiss olunardı. Ətir iyi gələndə bilirdilər ki, həmin yerdən muz af keçir. Məyər bu həyat fərzi onun müsəlman olmağına mani oldu mu? Əlbəttə ki, yox. Əksinə, İslamdan xəbər tutan kimi bu dini qəbul etdi və ən nümunəvi səhabələrdən oldu. Həqiqətən qəlblər Allahın parmaqları arasındadır. İstədiyi vaxt istədiyinə hidayət verir. Allah da kimə hidayət verirsə, onu heç kəsə yoldan döndərə bilməz. Kimi də yolundan çıxararsa, azdırarsa, ona hidayət verən tapılmaz. Bütün bu zənginliyə baxmayaraq, Musab ibn Umeyr ahirət həyatını dünyadan üstün tutur. Onu qəbul edir. Demir ki, bu boş deyil. Hələ cavanam. Qocalanda tövbə edib, haq yola qayılaraq. Əksinə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve dəvətini eşidən kimi qəbul edir. Musabın anası adına diqqət edin. Xənnas bint Malik. Xənnas kimin adıdır? Şeytanın Xənnas binti Malik. Onun müsəlman olduğundan xəbər tutduqdan sonra oğlunu yanına çağırır. Deyir, oğlum, bu din sənin nəyinə ladır? İstəyirsən özünü var dövlətdən, dünyanın naz nimətlərindən və gözəl qızlardan məhrum edəsən. Bu din səni əvvəlki həyatından uzaqlaşdıracaq və sən bir daha o keyfləri görməyəcəksən. Bunlarsız da bu həyatda yaşamağın mənası yoxdur. Lakin Musa radiyallahu anh yəqin bilirdi ki, Allah möminlər üçün altından sayılar axan içində əbədi qalacaqları cənnət bağları hazırlamışdır. Onlar orada qızıl bilərdiklərlə bəzədiləcək, atlasdan, taxtadan, dipəkdən yaşıl paltarlar giyəcək, üstəlik taxtların üstündə dirsəklənib cənnət meyvələrindən və şərablarından istədikləri qədər yiyib içəcəklər. Yanlarında gözlərini əlindən çəkməyən həmyaşıdları, cənnət huriləri olacaq. Ora nə gözəl məskən, necə də gözəl iqamətgahdır. Əlbəttə ki, Allahın yanında olan nimətlər möminlər üçün daha xeyirlidir. Məyər cənnətə qoşulan kimsə dünya həyatının keçici zövqünü qazanmış, sonra da qiyamət günü cəhənnəmə giriftar olmuş kimsə ilə eyni ola bilərmi? Ola bilməz. Odur ki, Musa İbn Umeyr radiyallahu anh dinindən dönməyib Allah yolunda hər cür əzab əziyyətə qatlaşmağa razı olur. Onu üstün tutur. Bundan sonra anası onu hər şeydən məhrum edir. İş o yerə gəlib çatır ki, onu ev dustağı edir. Lakin bütün bunlar Musabın yalnız imanına atır. Səb ibn Əbzaqqa radiyallahu anh onun barəsində belə demişdir. Musab ibn Umeyr Məkkə cavanlarının ən zəngini, ən yaraşıqlısı valideynlərinin əziz xələfi idi. Elə ki, müsəlman oldu, əzizləri onun başına olmadan müsibətlərini gətirirlər. Mən onun nə əziyyətlər çəkdiyinin şahidi olacam. Bu adamın əyninə geyməyə libası yox idi. Bircə sifəti var idi ki, onunla göbəkdən dizə qədər övrət yerini örtürdü. Çox vaxt acından hüsnü yerə yıxılır və biz onun çiynimizi alıb apararıq. O cür zəngin adam dinə gələndən sonra görün nə hala qalır. Bu da Allahın yer üzünə qoyduğu qayda qanundur möminin imanı artdıqca başına gələn müsibətlər də artır. İmtihanı da artır. Allah subhanət hələ nə deyir? Məşhur ayədir. Yoxsa siz elə iman edirsiniz ki, sizdən əvvəlkilərin başına gələnlər sizin başınıza gəlmədən cənnətə daxil olacaqsınız. Onlara elə çatırlıq və xəstəlik üz vermiş, elə tartılmış filan ki, hətta Allahın Peyğəmbəri və onunla birlikdə olanlar, müminlər Allahın köməyi nə vaxt gələcək dedilər. Həqiqətən, Allahın köməyi yaxındır. Xəbbab ibn-i Ərat radiyallahu rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v libasına bürünüb, Kəbənin kölgəsində dincələrkən biz onun yanına gəldik və ona şair edib dedik, Ya Rasulullah, bizim üçün kömək diləməyəcəksən, bizim üçün Allaha dua etməyəcəksən. Peyğəmbər s.ə.v bizə baxıb dedi, sizdən əvvəl yaşamış müəminlər arasında elə kişilər olur ki, onlardan birisini tutub torpağa baxdırardılar. Sonra da mişar gətirib onun başının tər ortasına qoyub, onu iki yerə bölərdilər. Lakin bu onu dinindən dövdərməzdir kimisini də dəmir qaraqlarla başını ta sümüyərək qarayarlar. Lakin bu əzab onu dinindən döndərməz. Vallahi ki, Allah bu dinini tamamlayacaq. Vaxt gələcək, atlı sənadan hədramalta gedəcək və yolda Allahdan başqa heç nədən qorxmayacaq. Lakin siz tələsirsiniz. Tələs, səbr edin, Allahın gücünü, qüdrətini görəcəksiniz. Allah s.ə.v öz gücünü, qüdrətini hər zaman göstərib və göstərəcəkdir. Müşriklər Peyğəmbər s.ə.v-in səhabələrinə işgəncələr verməyə başladıqda Rasulullah s.ə.v onlara Həbəşistana hicrət etməyi nəsiyyət edir. Musab radiyallahu da o hicrət edənlərin arasındaydı. Peyğəmbər s.ə.v onlara bəlkə Həbəşistana hicrət edəsiniz. Orada elə bir padişah var ki, o heç kəsə zülm etmir. Üstəlik o diyarda ədalət və düzgünlük hökm sürür. Ümidvaram ki, Allah sizə yol açacaq və işinizi avan edəcək. Beləliklə, 12 kişi və 4 qadın Əbəstana izrə edir. Əmirləri də Osman ibn Məzundur. Radiyallahu anh. Bir neçə aydan sonra mühacirlər Qureyşlərin müsəlman olduğu xəbərini eşidir. Lakin bu yalan xəbər olur. Bəziləri hətta geri qayıdır. Musab da geri qayıdır. Radiyallahu anh və gəlir görür ki, yalan. Əksinə müşriklər daha da azğınlaşırlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə Peyğəmbərlik verilən gündən 11 il keçir. Həmin vaxt Məkkəyə gəlmiş mədilənlərdən 6 nəfər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gəlir, İslamı qəbul edir, beyət edir. Sonra geri dönüb öz cəmaatına bu dini təbliğ edir. Və növbəti il birinci Əqəbə beyətində artıq 12 nəfər Mina vadisində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə görüşür və ona beyət edir. Bir il ərzində cəmi 6 nəfər mədinəlilərdən istifan edir. Bundan sonra Peyğəmbər s.ə.v onlarla birgə Mədinəyə ilk elçisini, ilk dəvətçini Musab ibn-i Umeyr radiyallahu anh göndərir. Göndərir ki, Mədinədəki müsəlmanlara dini qayda qanunlarını öyrətsin. Quran oxumağı öyrətsin. Və həmçinin kafirləri də bu dinə dəvət etsin. O qədər sahabənin arasından Peyğəmbər s.ə.v Musabı seçir. Çox qəribədir. Musab ilk elçi və ilk dəvətidir. Radiyallahu anh. Qara İbn Azib radiyallahu anh deyir ki, mühacirlərdən bizim yanımıza Mədinəyə gələn ilk dəvətçi Musab İbn Umeyr olmuşdur. Musab radiyallahu anh ona tapşırılmış bu vəzifənin nə dərəcədə məsuliyyətli olduğunu başa düşür və əlindən gələni edəcəyini, bacardığı qədər bu dinə çox adamı dəvət edəcəyinə qərar verir, niyyət edir. Vallahi ki, kim nəyə can atırsa, Allah ona onu nəsib edir. Baxın, görün, siz nəyə can atırsınız və baxın, görün, həyatda nə əldə etmişsiniz. Kim nəyə can atırsa, vallahi ki, Allah ona onu nəsib edir. Musab radiyallahu anh da ancaq və ancaq Allahın dinini uzatmağa can atır. Hər şeydən vaz çəkir. Valideynindən, qohum əqrabasından, var dövlətindən indi nəticəsini görəcəksiniz. Musa radiyallahu anh Mədinəyə gəldikdə Mədinə əhlindən daha öncə İslamı qəbul etmiş Əsad bin Zuraranın evində qalır. Əsad ibn Zuraraya bir yerdə gəlirlər Bənu Abdül Əşhəl və Bənu Züfər qəbilələrini dəvət etməyə. Gəlirlər Bənu Züfər qəbiləsinin bostanına, orada olan quyunun başında otururlar və müsəlmanlar onların başına toplaşırlar. Onların cəmatı İslama dəvət etdiyindən xəbər tutan həmin qəbilələrin başçıları Səad ibn Muaz və Üseyd ibn Hüdeyr radiyallahu anh xəbər çıxanda ki, bu iki nəfər İslama dəvət edir, Səad Useydə görün nə deyir? Avamlarımızın başını xarab edən o iki nəfərin yanına get və onlara bizim yerlərə gəlməyi qadağan et. Əsəb mənim xalam oğlum. Əgər o mənim qohumum olmasaydı, onlarla başqa cür danışardım. Hüseyin radiyallahu anh, mizətini götürür, onların yanına gəlir. Hətta uzaqdan onu görəndə Musava deyir ki, bu gələn qəbilə başlasın. Allah üçün onu İslama dəvət edir. Nəhayət Hüseyd yaxınlaşır və başlayır onları təhqir etməyə, azlamağa. Və deyir, boş-boş şeylərlə avamların beynini doldurmağa sizi vadar edən nədir? Başınız salamat ikən, çıxın, yedin burada. Onda Musa buna Deyir ki, bəlkə oturub dinləyəsən, xoşuna gələr, qəbul edər. Xoşuna gəlməzsə, biz çıxıb gedər. Hüseyin isə kafir olsa da kişi yox, kişi. Deyir, doğru dedi. Nicətini yerə sancır və oturur, ona qulaq asır. Musab ibn Ömer radiyallahu anh İslamı ona başa salır və ona bir neçə ayə oxuyur dəvətin üslubudur. Danışdığı Quran ayələri ilə əsaslandırırsansa, o dəvətin bərəkəti olur. Və bu rəvayəti danışan səhabə deyir ki, vallahi ki, hələ o öz fikrini bildirməmiş, biz onun üzündə hidayət nurunu gördük. Adam tamamilə dəyişmişdir. Hüseyin deyir, nə gözəl sözlərdir siz bu dinə daxil olmaq istədikdə nə edirsiniz? Onlar cavabında ona başa qalır, deyir ki, əvvəlcə qüsl edib təmiz libas geyinirsən. Sonra əşhədü ən lə iləh illallah və əşhədü ənnə Muhammedə Rasulullah deyirsən, sonra da iki rükət namaz qılırsan. Hüseyd radiyallahu anh deyir ki, məni bura göndərən şəxs elə bir adamdır ki, əgər o İslam'a gəlsə, bütün qəbilə müsəlman olacaq. Mən onu sizinlə görüşdürərəm. Sonra Hüseyin Səd ibn Muazın yanına gəlir. Səd uzaqdan Hüseyni görəndə görün cəmaata nə deyir? Vallahi ki, Hüseyin sizin yanınıza başqa əhval-ruhiyyədə qayıdır. Hüseyin ona yaxınlaşıb deyir ki, mən onlarla danışdım. Vallahi onların elədiyində bir qabahət görür. Yaxşı olar ki, özün gedib onlarla danışasan. Səd onun təklifini qəbul edir və gəlir Musabın yanına gəlir. Əsəd ibn Zurara radiyallahu onu uzaqdan görəndə Mustafa deyir ki, bu, bu gələn qəbilə başçısıdır. Əgər o İslamı qəbul etsək, siz qəbilə müsəlman olacaq. Nəhayət saat onlara yaxınlaşır və onları başlayır azlamağa, təhqir edir. Musa buna şeydə dediyini deyir. Bəlkə oturub dinləyəsən, xoşuna gələr, qəbul edərsən. Yox, biz çıxıb gedərik. Şahab da kişi kimi hər hərəkət edir. Deyir, doğru deyir. Necəsini sandı eləyir və başlayır ona qulaq asırlar. Bu saat İslamın nə olduğunu ona başa salır və yenə ayələrlə dediyini əsaslandırır. Ona bir neçə ayə oxuyur. Elə həmin vaxt Allah subhanət ələmə hidayət verir. Şahab deyir, siz bu dinə daxil olmaq istədikdə nə edirsiniz? Musa buna şeydə dediyini deyir. Deyir, əvvəlcə qüsl edib libasını geyinirsən, təmiz libas. Sonra əşhədu ənlə ilə illallah və əşhədu ənlə Muhammed Rasulullah deyirsən. Sonra da namaz qılırsan. Saat dərhal bu deyilənləri yerinə yetirir. Müsəlman olur və müsəlman olduğu halda qayıdır qəbilətinə. Qəbilədikilər onu görəndə deyirlər ki, vallahi saat sizin yanınıza başqa əhval ruhiyyədə qayıdır. Saat radiyallahu anh yaxınlaşır onlara deyir, ey bənu Abdül Əşhəl, mənə nə qədər hörmət edir? Onlar cavabında deyirlər ki, sən bizim başçımızsan. Aramızda ən doğru qərar verənimiz və ən çox etibar elədiyiniz də sənsən. Onda səad onlara belə buyurur. Elə isə Allaha və onun rəsuluna iman gətirir. Allahu akbar. Subhanallah. Hamısı iman gətirir. Hüseyin ibnən başqa bir neçə gündən sonra o da edilmiş. Burada bir diqqət çəkən məqam var. Diqqət edin. Müsəlmanlara hədə qorxu gələn bu iki nəfər Sa'd ibn Muaz və Hüseyd ibn Hüdeyr radiyallahu anh sonralar nümunəvi sahabələrə çevrilir. Və onlardan biri bilirsiniz, Quranı elə oxuyurdu, elə gözəl oxuyurdu ki, o Quran oxuyanda mələklər gəlib onun oxuduğu Qurana qulaq atırdılar. O birisi isə vəfat edəndə Allahın əşi onun ölümünə təsirlənir və titrəyir. Və Peyğəmbər s.ə.v onun barəsində nə deyir? Bir hamının qəbir sıxası ancaq saatdən başqa. Fəzilətə baxın, subhanallah. Əvvəli nə idi? Axırı nə oldu? Alimlərin də gözəl bir qaydası var. Əl-ibratu bi kəməlin nihayə, lə bi nəxsil bidəyə. Dikət edin, ibrət naqis başlanğıcda deyil, kamil sonluqdadır. Burada oturanların hər birisinin əvvəli naqis olur. Cahil olur. Belə deyil, deyil. Sonluğunuzun yaxşı olması üçün çalışın. Allah bizim sonluğumuzu yaxşı etsin. Mömin kimi yaşadıb, mömin kimi bu dünyadan köçməyə bizi nəsib edək. Növbəti fəzilətinə baxın bu adam. Həz mövsümündə dəvət etdiyi müsəlmanları da özü ilə götürür, Gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm yanına. Nə qədər idi onların sayı? 73 kişi, 2 qadın. 73 kişi, 2 qadın gəlir ikinci əqalı beyyətində Peyğəmbər s.ə.və Allahın və Peyğəmbərinin buyruqlarını yerinə yetirəcəklərinə, qadağan etdiyi işlərdən çəkinəcəklərinə, ha belə canlarını və mallarını Allah yolunda fəda edəcəklərinə, daim Allahın rəsuluna kömək edəcəklərinə, insanlara yaxşı işlər görmək, əmr edəcəklərinə və onları pis işlərdən çəkindirəcəklərinə dair söz verirlər. Aralarından birisi, Ya Rasulullah, bunları etsək bizim mükafatımız nə olacaq? deyə soruşur. Peyğəmbər s.ə.v cavabında ona belə buyurur. Cənnəti qazanacaqsınız. Onlara da bəs edir. Cənnət onlara bəs edir. Sonra Musab radiyallahu anh, həmin o ənsarla, mədənələrlə bircə qayıdır mədənəyə. Arxasınca Bival, Ammar ibn Yasir və digərləri yavaş-yavaş mədənəyə hicrət edir. Nəhayət Peyğəmbər s.ə.v və Abu Bakır radiyallahu anh mədənəyə hicrət edir. Bayaq dedim ki, Musab İbn-i Hümeyr radiyallahu anh ilk elçi və ilk dəvətçidir. Bu sahabənin bir fəziləti var. Heç kəs cümə namazı yıldırmamışdır. Heç kəs Mədinədə ilk dəfə cümə namazını Musab ibn Umeyr radiyallahu anh qıldırır. İzin istəyir Peyğəmbər sallallahu sonra cəmaatı yığır Mədinədə və onlara cümə namazını qıldırır. İlk cümə namazını qıldıran sahabədir. Radiyallahu anh. Musab ibn Umeyr Bədir döyüşünündə iştirak edir. İslamın bayrağını daşıyır. Və layiqin zəmin döyüşdə vuruşur. Müsəlmanlar qalib gəldikdən sonra baxır ki, müşrik qardaşı Əbu Aziz İbn Umeyr əsir düşür. Yaxınlaşır onu əsir götürən Əbu Yusraya və görür nə deyir. Deyir, bunun əl-qolunu möhkəm baxmaq. Onun anası, diqqət edin, subhanallah bunun dediyi sözə, onun anası zəngin qadındır oğlunu azad etmək üçün yaxşı pul verəcək. Qardaşı ona görün nə deyir. Deyir, qardaş, sən doğma qardaşınla belə rəftar edirsən, o da sönür ona tərəf deyir, sən mənim qardaşım deyirsən. Mənim qardaşım bu ənsardır. Allah subhanətə ilə Quran-ı kərimdə bu cür müminlərə aid ayə nazir. Onları görün nə cür vəç çəkir. Allaha və axirət gününə iman gətirən elə bir cəmaat tapa bilməzsən ki, onlar Allaha və onun elçisinə düşmən olanlarla öz ataları, oğulları, qardaşları, qohum-əqərabaları olsalar belə dostluq etsinlər. Allah onların qəlbinə iman salmış və onları öz tərəfindən bir ruhla dəstəkləmişdir. Allah onlara ağızları altından sayılar axan cənnət bağlarına daxil edəcəkdir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allahdan razıdırlar. Onlar Allahın firqəsidirlər. Həqiqətən nə? Allahın firqəsi nicat tapanlardır. Növbəti iz Uğud döyüşündə Musab ibn Umeyr yenə bayraqlar olur. Bu döyüşdə də yenə layiqincə vuruşur. Lakin döyüşdə müsəlmanlar məğlub olurlar. Və müşriklər ancaq Allahın Peyğəmbərinin ölümünə qəst edib, onu öldürməyə çalışırlar. Nə qədər sahabə onu qoruyarkən şəhid olur. Onlardan biri də Musab ibn Umeyr idi, radiyallahu anh. Bayrağı havada yerləyir və başlayır Allah qədər qışqırmağa ki, müşriklərin fikrini Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi və səlləmdən yayındırsın. Və neçə müşriki öldürəndən sonra əvvəlcə onun bir qolunu kəsirlər, bayrağı o bir qol əli ilə götürür, sonra o bir qolunu kəsirlər, sonra da şəhid edilir. Musab radiyallahu anh şəhid olur. O döyüşdə onunla bərabər 70 nəfər şəhid olur. Bu şəhidlər barədə Allah subhanətə alə hansı ayanlar edir? Minəl müminə ricalun sadəqu mə ahədullah aleyh və minhum mən qadə nəhbəhu və minhum mən yəntazır və mə ədəbbəlü təqlidə Möminlər arasında elə kişilər var ki, Allaha verdikləri əhdə sadiq qalır Allahın yolunda vuruşub şəhid olurlar. Kimisi də şəhid olmağını gözləyir və verdikləri vədi əsla dəyişdirmirlər. Eyni ilə həmin şəhidlər barədə həmin vaxt başqa ayə nazil olur. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ Və ləhum yəhsənin. Allah yolunda öldürülənləri əsla ölü san. Onlar diridirlər. Özlərinin Rəbbi yanında onlara ruzu verir. Onlar Allahın öz lütfündən onlara verdiyi nimətlərə sevinir. Arxalarınca gəlib hələ onlara qovuşmamış mömin qardaşlarının heç bir qorxu ilə qarşılaşmayacaqlarına və onların kədərlənməyəcəklərinə sevinirlər. Təsəvvür edin, Uhud döyüşündə sahabələr şəhidləri bir yerə yığıb, qəbirlərini də qazıb, dəxn eləməyə hazırlaşırlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm də yaxınlaşır ona və baxır ki, hamısının kəfəni var, ancaq Musa ibn Ümeyr radiyallahu anh başqa. Əynində bircə tikəsi var. Başqa heç nə yoxdur. Aşağı çəkirlər, yuxarısı düz qalır, yuxarı çəkirlər, aşağı sürüb çıxar. Peyğəmbər s.ə.v baxır və ağlayır. Ağlaya-ağlaya deyir ki, aşağı tərəfini izarə ilə, yəni fitəsi ilə örtün, yuxarısına da ot qoyur. Mənə elə bir rəvayət rast gəlməyib ki, bu rəvayətdə deyilsin ki, hansısa bir sahabə, hansısa bir mömin vəfat edib və onun üstünü otla örtülür. Ona kəfən tapılmayıb. Ən çatır sahabə sayılır öləndə kisədən başqa heç nə yox idi. Ən zəngin adamı Allah Subhanahu taala o dərəcədə imtahana çəkir ki, axırda görün hansı vəziyyətdə bu dünyadan köçür. Nə olsun? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Ən çox imtahana çəkilən kimlərdir? Peyğəmbərlər və onlara ən çox oxşayanlar və oxşayanlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, qiyamət günü insanlar məhşərə toplanandan sonra kasıb mücahidlər gələcək cənnətin yanına, qapısını döyəcək və cənnət gözətçiləri təəccüblə soruşacaqlar, nə tez haqqısa bulunmaz. Onlar cavabında nə deyəcək? Deyəcəklər ki, nəyimiz var idi ki, haqqısa bulunmaz. Bir qılıncımız var idi, gedib Allah yolunda vuruşub şəhid oldu. Bu sahabəni digər sahabələrdən biri bir dəfə yada salır və ağlayır. Hansısa avara uşaqdır. Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anh cənnətlə müjdələnən 10 nəfərdən biridir. Xəlifəliyə namizad olan 6 nəfərdən biridir. Ömür boyu möminlərə yaxşılıqlar edir. Var-dövlətinin çox hissəsini onlara xərcləyir. Hətta ölüm qabağında, ölüm yatağında belə yaxşılıq edir. Bədirdə iştirak edən 100 sahabiyə 170 kilo qızıl verir hərəsinə 1 kilo 700 qram. Peyğəmbər s.ə.v-in zövcələrinə, 9 zövcəsinə 170 kilo qram verir. Yüzlərlə kölə verir. Və qarşısına gətirib naz neymətlər qoyurlar. Yeməyə baxır və başlayır ağlamağa. Ondan soruşanda ki, niyə ağlıyorsan? Deyir, qardaşım Musab İbni Umeyr yanmışdı. Hamımızdan zəngin idi. İslam'a gələndən sonra ən çatdığınız oldu. Lakin Allah s.ə.v. ona cənnəti nəsib elədi. Və bu ayəni oxuyub, bayaq oxuduğum ayəni. Minəl müminə ricalin sadəqu mə ahədullah aleyh və minhum mən qada nəhvəhu və minhum mən yətasır. Və mən bəddəli təbdilə. Məni isə, gör bunu kim deyir, subhanallah, Abdurrahman ibn Av, mən isə qorxuram, bu naz nimətlər bizə ancaq bu dünyada verilmiş olsun. Allahdan istəyim budur ki, Allah s.ə.v. bizlərə bu dünyada dünya malına allanmamağı, dünya malından sadəcə ahirətimiz üçün istifadə etməyi, ahirətimizi qazanmağı, bu dünyada kişi kimi, mömin kimi yaşayıb, mömin kimi bu dünyadan köçməyi, möminlərlə birgə Peyğəmbər s.ə.v-in hovuzunun ətrafında toplaşıb, onlarla bərabər cənnətə daxil olmağa nəsib edəcək. Subhanək Allahümme və bihəmdik. Əşhədu ənlə ilə ilə təstəxfurqa və atubu iləyək.